وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od ummeta zajednice koja slijedi posljednjeg Božijeg poslanika. Salavat i selam njemu, njegovoj časnoj i plementoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji žive kelime i šahadat u svojim životima i mole gospodara da to bude glavni meta koji će sa ovoga svijeta ponijeti sa sobom. Gospodaru naš počasti nas korisnim znanjem u vremenu kada znanje iščezava. Gospodaru počasti nas da ono što smo naučili u svojim životima primijenimo i da budemo od onih koji su svim svojim djelima tebi iskreni. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uvijek u duhu onoga što nas je ulema naučila inna lillahi a ibadan zaista Allah ima svoje robove koje odabiri kaže inna ahlal hadisi hum ahlun nabi zaista oni koji se druže sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oni su njegova porodica illam jashabu nefsehu fe anfasehu kad sahibu ako se nisu družili lično sa Hazreti poslanikom sallallahu alaihi družili su se sa njegovim dahom. Jer svaki put kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neki od hadisa u tom trenutku je onaj kojeg je gospodar opisao sa vama illa rahmetan alamin mi smo te poslali kao milo svim svjetovima u tom trenutku je jedan od njegovih uzdaha izašao ono što u ovom vremenu trebamo prije nego što prijeđemo na hadis trebamo slušati Hazreti Pegambera sallallahu Jedna od stvari koja se posebno u ljetnim mjesecima pokaže jeste koliko su ljudi nemarni. Nemarni prema stvoritelju, nemarni. Na najrazličitije načine se to pokazuje. I nemojte, čuvajte se da budemo od onih koji gube nadu u Allahovu milost. Gube nadu da će gospodar da, da se stanje promijeni ako Bog da ne u hadisu kojeg bilježi muslim u svome sahihu, poslanik nas uči na koji način se treba odnositi prema svojoj stvarnosti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam men kale heleke nas onaj ko kaže propali su ljudi fehuwa neka zna da je on najpropali među njima. U drugoj predaji ovog istog hadisa kaže onaj ko kaže propali su ljudi nek zna da i on propasti jer kada se govori o zlu i kada zlo dođe na scenu kao jedino koje je prisutno u društvu, tada smo mi ljude na neki način podržali onome lošim što radi. I sve što vidite sada, jednako kako bi Ramazan zaista trebao biti kulminacija vjerničkog života. Tako je i ljeto, da nas Allah dragi sačuva. Kulminacija života nemara daleko od stvrtelja. Oni deset mjeseci, devet, deset mjeseci promoviraju na najrazličitije načine one stvari koje ne bi trebao vjernik i vjernica da čini. I onda kada dođe ljeto, sve se to najviše pokaže. I onda vjernika nekada uzme, osjeća jedan tugi, žao mi. U tom vremenu, evo pogotovo ljeto, ljeto je kratke su noći, alhamdulillah dugi su dan pa možemo ući dovu između namaza, između ezana i kaveta. Oni, oni je trenutke tražiti za koje nam je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži poslanik kazao da se dova tada prima. Nipošto ne smijemo, ne smijemo onaj, ne smijemo gubiti nadu. Jedan od najljepših kuranskih ajeta kao smjernica u životu je onaj gdje gospodar kaže Allahu bi kafin abde. Kaže, zar Allah nije dovoljan svome robu? Mi se često pouzdamo, ljudi pouzdamo se u svoj novac, u rješavanju svojih problema. Pouzdamo se u svoje poznanike, u svoje prijatelje, u svoj status. Gospodar kaže nama, bi kafin Na nama je da učinimo ono što je naša obaveza. Međutim, uvijek na umu trebamo imati ovaj ajet. Allah je zaista dovoljan svome robu. Samo je pitanje kako će u srcu mome biti. E to je pitanje ona dva pojma. Mi imamo iman, vjeru, ali imamo li povjerenje. Allah dragi nas je zadužio s nečim i kazao uradite vi to. Na nama je da radi. Ne smije vjernika nikada obuzeti tuga, nego šta više kada vidi da je situacija, kada se kaže pricne, u Lema nas to lijepo uči, kaže koliko god da je tmina noć, kaže gusta. Zna da nakon svake tmine sabah dolazi. Nijedna noć nije potrajala. I zbog toga to je nešto i vi znate da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu govorio kada bih znao da će svi ljudi ući u džennet, a samo jedan u džehennem, ja bih imao strah da ja ne budem upravo taj jedan. I kada bi znao da će svi ljudi, mimo poslanika, odabranika i šehida, da će svi ljudi, kaže, ući ovaj, u džehennem, a samo jedan u džennet, ja zaista ne bih izgubio nadu da će gospodar upravo meni počastiti da budem da budem ta. I zbog toga ono što trebamo jedni drugima govoriti na svojim, u svojim druženjima, ne, nemojte dozvoliti da u ovim trenucima kada baš treba puno da radimo, puno da se trudimo, puno prije toga da dovučimo i srca vežemo za stvrtelja. Na nama je da uradimo ono, ono što je naša obaveza. I da Allaha molimo za to da nas nagradi. I nije jednostavno rezultati, rezultati nisu u našim rukama. Pa poslaniku Muhammedu sallallahu ve sellem je gospodar rekao inneke la tehdi ahbab. Zaista ti Muhammede nećeš uputiti onoga koga voliš. Dobro, ovaj koga Muhammed alejhi selam upućuje, je on na uput ili nije? Znači nije na uput. A vidiš da ga Muhammed selam Kur'an kaže Muhammed njega voli. Boži poslanik njega voli. Moramo tražiti ono što je i sunneta Rasulullah sallallahu A društvo to treba. Moramo voljeti društvo, moramo voljeti svoju rodbinu i željeti im, željeti im dobro. Moramo voljeti svoje roditelje, svoju braću, svoje sestre. I onda kada imamo tu ljubav, osjetit će oni ljubav tu koju imamo. I subhanallah, jedan od, od detalja koji je Muhammed sallallahu alaihi podijelio sa ashabima i ujedno i muđiza njegov, Jedan od ashaba, Hazreti Habab ibn Eret, kaže Božijem poslaniku, pritisli, udaraju muslimane, ubijaju muslimane u Mekki. Kaže njemu Hazreti Habab, Allahov poslanić, Ela ted'u lena, Ela testensiru lena. Kaže, zar Božji poslanić, učiš li ti dove za nas? Moliš li ti Allaha da nama pomogne? Kaže, Božji poslanik je bio u hladu Kaabe i onda se ispravio. I rekao je, zaista je bilo prije vas Pogledajte ovaj opis Rasulullaha situacije. Kaže, bilo je onih koji su vjerovali u stvoritelja. Jednog od njih bi uzeli, iskopali bi mu rupu pa bi ga stavili u tu rupu. I onda bi uzeli pilu i na polovinu ga presjekli. Kaže, ne bi ga nito odvratilo od njegove vjere. Znali su mu kidati, kaže, meso njegovo sa kostiju. Kaže, nito ga ne bi od vjere njegove udavio. Kaže, zaista će, kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi zaista će Allah upotpuniti ovu vjeru. Da će putnik putovati između Jemena i Hadar al-Mauta. Ogromnu razdalju. I to se desilo zaista. Kaže, nikoga se neće bojati osim Allaha i vuka da mu ne napadne njegovo stado ako vodi. To se zaista desilo. Mi moramo imati povjerenje, braće i sestre, da je naša obaveza da radi. Kada završimo, podignemo svoje ruke, kajem gospodaru, mi smo uradili onoliko koliko smo mogli. počas nas da još više uradimo, ali rezultati nisu nisu u našim rukama. Na samom početku, kao što smo običavali, zamolio bih vas da se sjetimo mame Buhari Fatihom i dovoljno. Da, lila il Fatih. Stotinu 96. hadis Rasulullah u hadijskoj zbirci imama Buhari حدثنا محمد بن علاء prenio nam je Muhammed ibn Ala قال حدثنا أبو أسامة od Abu Usame an Bureid an Abi Burda od Burejda od Ebu Burdi an Ebi Musa od Hazreti Ebu Musa ashaba Resulullaha sallallahu alaihi wasallam Anna nabija sallallahu alaihi wasallam da'a bi kadeh da je Boži poslanik pozvao da mu donesu jednu posudu koja je bila voda fihi ma'un gasale jedejhi wa vajhavu fihi wa međafi pa je Boži poslanik oprao svoje ruke i svoje lice iz te posude i kaže njegove ruke su se pomiješale s onom vodom jel, koja je bila u posudi Ovdje, mislim, zbog čega nam je bitno, evo, da Allah dragi da nas počasti da u tome ustrajemo. upoznajte se sa kontekstom života Muhameda sallallahu alaihi Mi ćemo uspjet pretočiti islam u našu stvarnost tek kada razumijemo koji su to principi koje on primijenio u svom vremenu. Pogledajte, nedavno klanjam bili smo na putu, pa je čovjek koji nije našeg mezheba, čak i ovo ideološki nije. I mi smo klanjali kindiju, a oni nose ono džube i amame, oni arapski. I mi smo klanjali kindiju i kaže on meni, kaže znaš li šehe Kenan da treba da klanja kao imam onaj ko nosi šerijatsku odjeću. Ja sad kontam kakva šerijatska odjeća. A on misli, pošto on nosi onu džubu, znate, arapsku ja, amam, da on bi trebao da klanja. Ja kažem, ovo je prvi put da čujem da postoji termin šerijatska odjeća. Kaže, kako to misliš? Pa kažem, tako je Buđehal nosio. I zaista. Tako je Buđehal nosio. Šerijatska je odjeća svaka ona koja pokriva stidno mjesto. I kod muškarca i kod žene. Pa ne može očekivati da muslimani i muslimanka u Maleziji nose se koni u Sudanu, koni koji žive sada u Irskoj. To je neprimjereno. To je nerazumijevanje sunneta Resulullah. Kad vidimo da je Hazreti pegamber toliko je oskudna voda bila kod njih, da im je značila posuda vode mnogo. Pa ljudi, prošli put smo čitali hadis, iz jedne posude muđiza je Pegambera da se svi abdestili. Jel mislite da je bilo vode pa je to ta muđiza trebala? Da je bilo vode, ne bila muđiza. Čuvajmo se da prenesemo i čim se čovjek počne vezivati za neku vanštinu koja u suštini nikakve veze nema s onim što je osnova. Osnova je da čovjek, muškarac i žena budu pokriveni, odnosno obučeni, odjeveni shodno propisima šerijata. To je, to je suština. I tu uzimamo iz, iz života Resulullah sallallahu alaihi I onda odmah ti na ovom padne hadis. Inna Allahe la yanzur ila suverikum, ona ila ečsamikum. Zaista Allah ne gleda u vaše fizičke izglede niti u vašu, kako što se odjeli. Inama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah zaista gleda boj u vaša srca i u vaša djela. Subhanallah, bez iskrenog srca i bez iskrenog djela. Može se odijevat kažu na, njemu, kako kaže Imam Ebu Hanife, došao mi je čovjek, kaže Imam Ebu Hanife bio sa svojim učenicima ispruži obje noge. I kaže, onaj, kako ušao ovaj čovjek, vidi ga Imam Ebu Hanife, Džube Ahmedija, znaš, Ebu Hanife, ovo je neki alim, stariji od mene. Pokupio obje noge imam Ebu Hanife i kaže, razgovaraju kako će se klanjati sabah namaz. I sad, u jednom momentu ovaj čovjek, kaže, pita imame, kako ćemo klanjati sabah, kaže, ako nikako sunce ne izađe. Kaže, u tom slučaju će buhanife kaže, obje noge svoje da ispruži. <laughs> ko li došao se pita nešto što, što pokazuje da nemaš, da nemaš znanje. Subhanallah, Men te zejene še in lejse fihi. Onaj ko sebe ukrasi s nečim što, što nema, nema tu substancu. Allah ga dragi ponizi. mi ono što imaš. Nemoj se pretvarati. Budi ono što jesi. I nastoj biti što bolje. Sljedeći hadis, hadesana Ahmed ibn Yunus, prenio nam je Ahmed ibn Yunus, kala hadesana Abdulaziz ibn Abi Salam. Od Abdulaziza ibn Abi Salami, hadesana Amr ibn Yahya an an Abdullah ibn Zaid od Amra ibn Jahja, od njegovog oca, od Hazreti Abdullaha ibn Zejda. Eta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahrežna lehuma Došao je kod nas Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam pa smo mu iznijeli vode. Fi teurin min sufr u jednoj posudi koja je bila poput olovne posude. Fete voda. Ovdje, zašto vam ovo govorim? Ovo malo prije za odjeću. Ovdje nam ako se sjećate, naslov ovoga poglavlja jeste, kaže, abdest iz posude, iz korita. I posude koja je od drveta, od kamena, imam Buharija nam govori ljud, svaka ona posuda, bez obzira od čega je nači, na, ovaj, sastavljena, načinjena, svaka ta posuda nosi vam vodu s kojom se možete abdestiti. Kaže, Šta je uradio Boži poslanik? Oprao je svoje lice tri puta. Vi znate da je farz najmanje jednu ove dijelove tijela oprat, a Boži poslanik bi nekada oprao dva puta, nekada tri puta. Wa yadayhi marratayn marratayn. E ovom kaže oprao je ruke dva puta, dva puta. Wa masaha bi rasihi fa biha wa adbara. I potrao bi glavu jedan put, prošao bi svojom rukom sprijeda do pozadi i vratio bi nazad. Wa ghasala rijlayhi. I oprao bi svoje svoje noge. Primijetite labdest Rasulullah. Ima li jednog sunneta? Kad se žuri, kad da uzmeš abdest, trebaš naput. Znaš, gledaj kako je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam abdest. O, za ovaj abdest koliko ti treba? 30 sekundi, 40. Subhanallah, Allahovog davanja kaže i hvala Bogu, koga Allah počasti ovako da nosi kap. Ja Allahu dragom ne mogu zahvaljivati što je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam jednom klanjao otkrivene glave za muškarce. Da je klanjao redovno. Nama bi bilo namaskih vađiva, ne od sunneta. Da stalno klanjamo sa, sa kapom na glavu. I zbog toga je vrlo bitno. Svako, ako se sjećate ona tri kruga, najprije da imamo znanje, pa da ga pravilno razumijemo, pa da ga primjenjimo. Prvo, koliko mi znamo islam? Nemojte, ja često spomenem, ljudi se smiju, ali to je tako. Kaže, pitaju čovjeka kako si išao na hač, kaže, išao sam kod debil. Kaže, kako bolam kod debil? Pa kaže, znaš ono kad ideš za drugog. Pa kaže, misliš ko bedel. Kaže, ja, ja kaj ko debil. To, to, je prvi krug fali. Prvi krug fali. al znate kako on kazao, ali pametan je. Mislim, čovjek može pogriješiti, naravno, nije to nikakva, nije, nije to nikakva sramota. Čovjek može, ali kaže, dobro, ja sam pogriješio, ali kaže, bitno je da se čovjek ne vrati kod debil s hađa. Ne, mi, mi umijemo, znati da se čovjek vrati otišao je da i ona, definitivno je puno detalja koji pokazuju da je ovaj prvi krug pitanje znanja. Pa imate detalj, kaže, čovjeka izvode na hađu mi pričaju, kaže vodič, kaže hajde hađija, kaže hajmo na arefat. <laughs> On kaže to je novotarija, vi ste to izmislili. A glavni je dio hađa arefa. Identitet, ono što sam stalno govorio, identitet je jako onoliko koliko ga poznajemo, praktikujemo u životu i onoliko koliko ga se ponosim definitivno mi moramo početi mijenjati. Da ljudi počnu, počnu ovaj prvi krug, da imaju informaciju. Jer pogledajte, vi da abdestite ovako pred pojedinim ljudima, znaš šta će vam reći? Ti bola nemaš abdestiti ponovno. Meni se čak znalo test da jedan od profesora, čest, znaš, pitanje metode, ja klanjam i sad nisam podigao onako kako treba nogu prste, ovo ono, jer mi nokat urasta, ne mogu sad njemu objašnjavati šta je. I on kaže, ti nisi taj nikak planio aj se vrati u pjetlanje, nakon <laughs> sam radi. Pa kaže, nisi sjeo kako treba, znaš da treba sjesti, jel? Na ovu nogu ove prste pod... Pa kažem, pa profesor, imam problem, rastaju mi nokti, moram, moram liječim to, <laughs> Ali zamisli, Evo ovdje u džami koja je preko puta nas, na džumu dvojica ulazi učenika medrese i kaže, hađija, kaže, što vas dvojica radite tu? Je znanje. Kaže hađija to što na džumu, ali došlo malo ranije. Kaže izlaz napad. <laughs> izlaz napolje. Kaže وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَيُدْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَ فِيهَا Kaže niko nije veći zulumčar, nepravednik od onoga koji šta spriječava da se u Allahovim kućama po, po šta je hađija, šta je problem? A pa trebaš imati širini. Ima ljudi koji imaju puno staža, treba i poštovati. Vi znate hadis, ja mislim da ga svi znate. Od poštovanja prema Allahu je da počastiš onoga koje osjedi u islamu. Između ostalo u redu hađa nikakav da priđemo mi na drugo mjesto. Pa kaže šta je bilo? O, to 20 godina To je, pa ste, to on je tu i mi slučajno, ta dvojica su došla prije njega sjel na njegovo mjesto i on, njemu se kompletan dunjalog uruši. Da ovako abdestiš, kako imaš hadis u Buhari, pred pojedinim ljudima zaista bi ti kazali, kako to, to ti nešto ekspres abdest? Zaista bi kazali to. Šta, šta više, imaš nekad situaciju, kažu Resulullah s.a.v. je tako brzo klanjao dva rekata, kaže, sad pa sad, ko da je učio ono što mi nekad učimo i na taj nakad, kao se nikolo uzbrabi nas zašto? Da nam pokaže Boži poslanik da možeš biti u situaciji da trebaš obaviti namaz brže nego da nije on tako uradio. Pa zaista bi bilo novotarija da mi... I ovaj abdest, ovo nam pokazuje, ljudi Boži, ovo nam pokazuje da je šerija, odnosno islamski, taj, taj islamski zakon po kojem bi mi trebali da živimo. Koliko mi živimo, to zavisi od svakog od nas pojedinačno. Vjerovanje jedno, povjerenje drugo. Vjerujem u Boga u redu, ne klanjam redovno namaz. Imam li povjerenje? Dobro, vjerujem u Boga. Redovno, redovno ne učimo svojoj vjeru. Pitanje je koliko vjerujem u Boga. Pitanje je koliko imam povjerenje u Boga. Jer ću možda kazati nešto, jednu riječ, da nas Allah dragi sačuva jedan postupak, jedna riječ. Može biti, čak Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi sallam kaže, možda će čovjek reći riječ. Rubema insanun tekeleme bi kelimetin la yulqi laha bala. Uopće neće posvijeti pažnju da je rekao jehvi viha finari džahennem. Polet će zbog te jedne riječi u džahennemsku vatru. I ako se sjećate kad smo radili kitabu na ilmu, knjigu o znanju, kaže el ilmu qabla al wal kaže znanje prije riječi i dijela. Kad na, naiđeš na čovjeka koji ti kaže ne znam, znaj da je to čovjek koji ima puno dobro. Danas mi imamo problem što svi Haman sve znam. Ne smijemo to sebi dozvoliti. Vjernik, onaj prvi krug znanja, pa razumijevanja, pa primjeni. Bez prvo, ako znanje nije čvrsto. Evo, konkretno po pitanju abdesta, da znamo da je Boži poslanik Muhammed s.a.v. znao abdest, čak šta više preporučio da se pedantno abdesti. Da se lijepo, svi sunneti, izaperu usta, opere nos, sve da se uradi. Poslanik je to savjetovo. Međutim, jednako tako i u nekim situacijama Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi brži abdestio. Zašto? Da nam kaže, slušajte, abdest je nešto s čime dolazite na namaz. Kad imate vremena, abdestite pedantno. Jer zašto? Jer je od pokazatelja imana čovjek da pedantno abdesti. Dobro. E, još jedan hadij samo da uzmijemo, jer u kompletu i govori upravo, govori o onome što je u njihovo vrijeme bilo, u vrijeme Božih poslanika, plementi ashaba, ona što je bila karakteristika. Hadesana Ebu Lijeman, prenio nam je Ebu Lijeman, kala ahverena šuajban iz Zuhri, od šuajba od Zuhrija, kala ahvereni Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe, od, Abdullah, od ibn Abdullah ibn Utbe, ena Aisha te kalet, da je Hazretja Iša rekla. Ovo je sada događaj koji meni uvijek vraća u, ono što je, što je suština misije čovjekove u životu. Ako u tome uspijemo, prva misija naša, i to stalno ponavljam, jeste da naše vrijednosti, najveća naša vrijednost je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da tu vrijednost prenesimo sljedećoj generaciji. Jedan od trenutaka u životu Rasulullah koji meni govori da je Rasulullah u tome uspio i upravo ovo. Kaže Hazretija Iša, lema thekulen nebiju sallallahu alaihi wasallam. Kada je samrtna bolest zadesla Rasulullah. I kaže, toliko ga je bolest pritisla. Istezene ezvađehu, zamolio svoje hanume. Fi en fi bejti. Da dozvole da kuća u kojoj će biti do preseljenja bude soba Hazretja Iše Allah i Kad kažu čak na arabskom jeziku bejtun je kuća, bujut su kuće. I nekada se kaže bujutun nebi, kuće Božih poslanika sallallahu alaihi a to su oni sobičci o kojima smo govorili u žami. Gdje je morao Božiji poslanik kad hoće na seždu, Hazretija Iša mora pokupiti svoje noge. A to možeš misliti koliko je to. je možda dva, tri kvadrata. I ovaj edep, subhanallah, edep Božijeg poslanika. Jel on mora kao Božiji poslanik tražiti od svojih hanuma bolestan? Pricla ga samrtna bolest bu, užasna boli, kazali smo probudio se onaj otrov koji je na dan Hajbera koji su mu jevreji dali da u, onaj, u onoj pečenoj ovci koju su iznijeli pred gambera onaj ashab koji je bio pored Rasulullah je preselio kaže Boži poslanik osjećam kao da mi arterije hoće eksplodirati od toga i kaže al kaže pita Hanume mogu li ja kod, kod da budi fe lehu opet i one nisu sebične subhanallah mi svi braće i sestre, iz ljudi, zapamtite, kad izađemo preko ovih vrata, tabačkog mešćina, mi svi iz ljudi izvlačimo ili ono najbolje ili ono najlošije u njima. Pokušajte, Resulullah s.a.v. je uspio, što je kod svih ljudi ono što je najbolje u njima znao da izvuče nebiju A sada opisuje Božijeg poslanika. Kaže, izašao je Božiji poslanik između dvojice ljudi. Pehutu riđlahu fil ard. Kaže, vukao je svoje barek noge po zemlji. Nije mogao ni, ni A ovo hoću da momcima kaže. Znate kako je Božiji poslanik hodu? Nikad nije nogu za nogu vuku. Jer to se smatralo kao čovjek koji tako hoda. Da je to ljendohan. Ljendohan. Kaže, uvijek bi podizao svoju nogu, puštao svoju nogu. Onako kako to čovjek radi danas kada vježba. Uvijek bi Boži poslanik tako hodio. Ono hodanje koje mi imamo, ono, povuci nogu, pa povuci, pa nikad, nikad dođe. Kaže, evo, i ovo je karakteristika, između dvojice ljudi, kaže, Bejna Abbas vo Ređulin Ahar, kaže Hazretija Iša, između Abasa i drugog čovjeka. Subhanallah, ovdje se kaže, kaže u Bejdullah Ravija Hadisa, fa ahbertu Abdallah ibn Abbas, pa sam ja onaj pitao Abdullah ibn Abbasa, e tedri meni ređulul ahar, kaj sjećaš se ti ko je bio drugi čovjek, koji je između, jel, Rasulullah između dvojice ljudi, Abdullah ibn Abbasa i još jednog, kaže ko je bio, kaže huwa Ali, kaj to je bio Hazreti Alija. Subhanallah, Hazreti Aisha, kada se desila potvora, pitao je Resulullah je karakteristika njegova je bila da pita puno ljude, da se savjetuje sa ljudima. I ako hoćeš da vidiš uspješnog čovjeka, vjeruj mi, pitaj ga, vidjet će da se puno savjetuje s ljudima. Šta god da radi, upita onoga koji već kroz to prošao. Ako je medicinsko pitanje, ide kod ljudi koji se bave medicinom. Ako je pitanje ekonomije, ide kod ljudi. Ako je pitanje auta, pita automehančare, pita ljude. Bilo koje, ako je pitanje građevine, pita ljude koji se bave tim. Božji poslanik kaže i njegove hanume kažu za njega nismo vidjeli nikoga da se više savjetuje od Božijeg poslanika. Te prilike kada je Hazretija Iša radijallahu anha potvoren slagali na nju i to je vrlo teško. Najgore kad čovjek udar, udari na čast. Kad kažu nešto njegovoj časti čime ga uvrijede i unize. Kaže Hazret Pejgamber išao da ashaba do ashaba i pitao šta ti misliš. I kaže kad je došao kod Hazreti ali, Alija radijallahu anhu, ko odvažan, ma kaže ima puno žena na Dunjalku. Nju je to zabolilo što je on to rekao. Nije šala, pazi, kaže lem ju illahu lake finisa. Allah ke nije, kaže, ima žena na Dunjalku. Kaže, al subhanallah, gleda Hazreti Ali, ješto on tako rekao? A drugi dio njegove rečence, was elil džarijete dukuke. Kaže, pitaj onu koja je stalno uz Ali, išu, ona će te reći istin. Kakva je Ali išla? Najbolja prijateljica zna. Zna, zna nju kakva je. Najbolji prijatelj tebe zna. I kaže, otišli su po Hazreti Alinom savjetu. Hazret Pejgamber je doveo tu prijateljicu Hazreti Iše. Kaže, kakva je Iša? Ma kaže, ima jednu mahanu. Slušaj sad ove mahane. Kaže, nekad zna dok nije si, kaže, hljeb za taj dan. Zaspat, pa joj priđe kokoš, kaže, i uzme je od onog, od Pa zamsi, si te nevinosti, te čestitosti. Mogla je reći pa spominje nekoga, pa gibeti, ne, jel da? Sve ono što mi radimo. Kaže, nije na jedina mane. Pa onda neko napadne na našu majku Hazretija Išu. Gori je od Ebu Džehel. To je kufr. Wa umme ummehatukum. Hanume Resulullahove su vaše majke. Znaš da ti neko majci loše kaže. Ova koja je najbolje zna kaže, jedin u mahanaju je to. Sam si ti mahani, Allah Što kaže ulema, kaže to je mahana kojom je želi pohvaliti. Isto kada kaže, jedina njegova mahana non stop je na fakultetu. Jel? Jedina njegova mahana je stalno u dobročinstvu prema roditeljima. Jedina njegova mahana, kogod ga nešto pita da mu pomogne, prvi mu izađe u susret. Jedina njegova mahana je to što redovno, redovno Kur'an uči. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي Kale badema bejtehu Kaže Aisha radijallahu anha. Prenosi od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kaže kada je ušao u njenu kuću. Odnosno u sobičak u kojem su njih dvoje živjeli. I kaže bolest, ova bol ga je žestoko pritisnula. Ovdje imajte u vidu jednu stvar. Kaže Hazreti Aisha, nikome nisam zavidjela onoliko koliko sam zavidjela onome ko lahko preseli. Kada sam vidjela kako je Muhammed sallallahu alaihi sallam kako je teško preseljenje Božeg poslanika bilo. I zato mi kažemo da je sve ređe i poslanika i vjerovjesnika i šehida Mohamed sallallahu alaihi sallam imao. Jer je preselio i ko šehid. Kaže Boži poslanik Hariku min sebe i kirabin. Kaže na mene pospite i sedam posuda. Lem tuhlel u kijetahun. Kaže koje nisu bila otvarane. Subhanallah. Toliko je to bilo rijetko da imaš posudu koja je, znaš, zatvorena, spremna. kaže, Resula želi da ga pospu to, zašto? Kaže, počeo je gubit svijest Božji poslanik. Da ga osvježe, zašto? La ali ahidu i nas. Ne bi li ja ustao da se ljudima još posljednji put obratim. To je onaj njegov govor kada je rekao, čestiti budite prema svojim hanumama. Pazite, oni savjet, čuvajte namaz, Allah, Allah, pa kaže, jeste se prepali za mene, kaže Boži poslanik, jeste se prepali za mene, kaže, nije moj susret sa vama, kaže ovdje na Dunjaluku, nego na mom izvoru u džennetu. I tad je otišao na mezarje, odnijeli su ga do mezarja, a na, koji su preselili. Kaže, molio je Allaha da im oprosti i proučio dovu i onda kaže i štaktu, vadiptu en elka ihvani, kaže poželio sam da se susretnem sa svojom braćom, braćom i sestrama. Kažu Boži poslaniće, evo lesna ihvaneke, kaže zar mi nismo tvoja braća. Subhanallah, kaže niste. Mi smo braće i sestre poslanika sallallahu alaihi Jutros mi jedan čovjek govori o nekim porodičnim, bračnim problemima. Ja kažem, volan, gledaj, gledaj u nju. Nemoj gledat kao svoju sestru vjeri, nego gledaj kao ženu od umeta Muhameda. Kako ćeš, volan, pred Resulullah, sallallahu alaihi sallam doći, a uvrijedio si ženu od umeta Muhameda? sallallahu i kaže lali ahidu na nas ne bi se obratio ljudima. I tada je rekao es salatu, es salatu, ama melekete imankom. Čuvajte namaz, čuvajte namaz. To su posljednji savjet Resulullah sallallahu alaihi sallam. Wa uđli se fi mihdabin. E gledajte sada jednostavno života. Kaže kamenu korto su donijeli poslanika, postavili pored toga i posuli su sedam puta. Thumme tafita ne subu alehim in tilkel Donijeli smo te posude koje su bile zatvorene i kaže otvorili ih i počeli sipat na Rasulullahu sallallahu ve sallam glavu. Juširu ilayna An qad fa'altun. Onda je poslanik pokazao da su ga osježili. Thumma kharaja ila nas. Tada je božji poslanik sallallahu ve sellem izašao ljudi. Draga braćo i sestre, vjerujte mi kako, kako život prolazi. Sve se više čovjek uvjeri. Nije više da ono ima povjerenje. Ima povjerenje. Se i uvjeri da svaki hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam vjerujte takva je smjernica u životu inna li kulli ummetin fitne kaže Boži poslanik zaista svaki umet svaka zajednica ima svoje iskušenje wa fitnetu ummeti al mal iskušenje moga umeta je u imetku i vi gledajte gledajte na čemu mi muslimani najviše greške pravimo i zbog čega evo na kraju da završim kada je Boži poslanik rekao poželio sam svoju braću. Kažu njemu. Ashab kaže kako ćeš i Boži poslaniće raspoznat. Kao veli, evo nas znaš. Znaš Ebu Bekra, Omera, Osman, Aliju. Vidio se ove ljude koji su došli. Kaže kako ćeš prepoznati ove svoju braću i sestru? Allah dragi da dadne da, da smo mi upravo u tom pogledu. Kaže, on će doći svjetlih lica i svjetlih ruku od, i nogu od abdesta. Potom je će nas Boži poslanik Muhammed sallallahu da nas Allah dragi počasti ako Bog da, da to čuvamo da redovno namaze obavljamo da pedantno abdeste uzimamo i da budemo od oni koji mole gospodara da ih sačuva od svakog iskušenja a posebno od, ove, od ovog iskušenja i metka i metak pokvari čovjek čuvajte se od unjalka ono Allah ti daje ono što ti je dovoljno nemoj tražiti ono što će meni i tebi pokvariti da nas Allah dragi počasti tim Euzu billahi min shaitanir rađim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas vatri i svakog djela koji približava vatri. Gospodaru naš počasti nas da naše ruke radi za dobrobit umeta Muhammeda. Gospodar naš, sačuvaj nas od svakoga iskušenja. Gospodar naš sačuvaj nas od oholosti i neznanja. Gospodar naš počast nas poniznošću i iskrenošću. Gospodar naš molimo te da svako naše dobro djelo primiš. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodar naš molimo te da pomogneš umet svoga miljenika Muhameda. Gospodar nas zaštiti živote umeta Muhameda. Gospodar nas zaštiti metke umeta Muhameda. Gospodar naš zaštiti čast umeta Muhameda. Gospodar naš počast čast nas kada izađemo iz ovoga mesčida da nosimo sunnet Muhammeda u svojim djelima. Gospodar nas sačuva nas od svake, svakoga zla. Gospodar naš počast nas da svakim danom učimo hadise Tvoga miljenika Muhammeda i proživi nas u njegovom društvu. Oprosti nama i roditeljima našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Počast nas da svako dobro djelo koje radimo da u njemu ustrajimo. Zaštiti nas gospodar na oba svijeta i počast nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Alhamdulillah rabbil kao što sam i prošli put zamolio ove koji studenti na Sarajevskom univerzitetu da ostanu, neka ostanu, a i kao što sam zamolio prošli put ove naše mladiće da sto fara i sto salavata na poslanika dok sestri izađu, da im je lakše i nezgodno. I pomaknite se vam, pustite njih nek izađu, pa ćemo onda mi izlaziti. Šta vam ja mogu, vi ste dobili prvi tako